Ba'zilariga sahifalar nozil qildi. Kitoblar mashhur biz bilgan mana bizlarga yetib kelgan xabarlardan Tavrot, Injil, Zabur, Qur'oni Karim oxirgi ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qiyomatgacha bo'lgan Qur'oni Karim kitobi bo'lib qoldi. Tavrot Musa alayhissalomga nazil bo'ldi. Zabur Davud alayhissalomga nazil bo'ldi. Injil Isa alayhissalomga nazil bo'ldi. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomga nazil bo'ldi. Qur'oni Karim nozil bo'lishligi bilan o'tgan kitoblar mansux bo'ldi. O'tgan kitoblarning xalqlar o'zgartirib yuborishdi hasad sababli qur'oni karimni alloh subhanahu va taolo o'zi himoya qildi sura hijrdagi استعيذ بالله nahnu نحن zikra va inna lahu لحافظون oyati dalolat qiladi bunga qur'oni va qiyomatgacha biror harfiga dushmanni qur'oni karimga dushman ko'p bo'lishligiga qaramasdan putur yetmadi va qiyomatgacha biror harfiga putur yetmasligida shak shubha yo'qdir shuning uchun biz qur'oni karim haqida avvalgi darsimizda qur'on darsida biz qur'onning bashariyatga nima maqsadda nozil bo'lishligi haqida qisman avvalgi darslarimizda o'tganmiz Bugungi darsimizda inshaalloh Qur'oni Karimning fazilatlari haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki hozirgi vaqtda islom ummati o'zining kitobini bilishlikdan tashqari mutlaqo Qur'onga tilovat orqali ham aloqasini yo'qotib bormoqda. Chunki insonning ko'p ishlari bir kun, bir kecha va bir kunduz o'tadi qur'on bilan noaqal oxirgi aloqasi tilovat nuqtai nazari bilan ham alohida shu aloqa bo'lmasdan bir kecha va kunduz o'tadi alloh saqlasin ba'zi kishilarga nisbatan juda ko'p kunlar ham o'tib ketaveradi hatto uning oxirgi aloqasi o'zining tilovat qilishligidan ham mahrum bo'lib o'z ixtiyori bilan mahrum bo'lib yashaydi shuning uchun qur'onning bizga birinchi ya'ni va hamda oxirgi aloqamiz qur'onning tilovati bo'lmoqligi kerak durust suratda tilovat qilishlik ikkinchi amal qilishlik ya'ni uchun tushunmoqligimiz kerak qur'oni karimni alhamdulillahi robbil alamin qur'oni karimning juma kunidagi darslar bizning Qur'on tushunishligimizga yordam beradi mana shu kichkina bir jamoamizga. Tushunganimizdan keyin asosiy maqsad bo'lgan Qur'onni amal qilishlikdir. Mana bu amal qilishlik bo'lgan maqsadni hosil qilishlik uchun birinchi biz tilovat bilan Qur'onga yaqin kela olishimiz kerak. Tilovat, ya'ni to'g'ri suratda tilovat qilishligimiz kerak. Sahih bu tilovat qilishlikning birinchi ma'nosi harflarni mahrajidan chiqarib tilovat qilishlikdir mana bu tilovat haqidagi va qur'onning ba'zi bir fazilatlariga bugungi darsimizda to'xtalib o'tmoqchimanki qur'onga bo'lgan aloqamiz yaxshiroq bir bo'lishligi kerak qur'oni karim muhammad alayhissalom bashariyat tarixida o'tgan eng ulug' payg'ambarga nozil qilgan Alloh nozil qilingan Alloh subhanahu va taoloning muqaddas kitobidir. Bu muqaddas Qur'oni Karim islom ummati uchun nozil qilindi. Bu islom ummati bashariyatga Alloh tarafidan yaratilingan ummatlarning eng afzali bo'ldi. Eng afzal payg'ambarga nozil qilindi. Eng afzal kitobini va eng afzal ummat uchun nozil qilindi va eng afzal shariat yo'llarini va komil shariat yo'llarini olib keldi go'yoki bashariyat umum bashariyat qur'oni karim nozil bo'lguncha go'daklik bosqichini bosib o'tdi bolalik bosqichini bosib o'tdi qur'oni karim nozil bo'lishlik vaqtida bashariyat umum bashariyat go'yoki insonning kamolat yoshiga yetgandek umum kamolat yoshiga yetdi shu vaqtda Alloh tarafidan komil kitob va komil yo'lni olib keldi qur'oni karim eng amin bo'lgan farishta eng ulug' bo'lgan farishta jibril alayhissalom vositasi bilan Muhammad alayhisalomga nozil qilindi. Sa'idu billah va innahu la tanzilu robbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Mana bu oyat buni ruhul amin Alloh subhanahu va taolo bu oyatdan Jibril alayhisalomni maqsad qilib aytayapti. ruhul amin amonatlik ruh ya'ni jibril alayhissalom qur'oni karimni tushirdi ya'ni olib keldi alloh subhanahu va taolo bu qur'onni tushirishligi ummatga dustur qilib tushirdi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlariga payg'ambarliklariga bu hujjat bo'lib tushdi va qiyomat kunigacha Muhammad alayhissalomning barhaq payg'ambarligiga hujjat bo'lib qoldi. Astagfiru billah قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ayting ey muhammad alayhissalom agar inson bilan jin toifasi hammasi jamlansa shu qur'onga o'xshagan kitobni olib kelishlikka ular Qur'onga o'xshagan kitobni olib kelisha olmaydi, agarchi bir-biriga yordamchi bo'lsa ham. Insonlar jamoasi emas, balki yer kurrasidagi hamma insonlar va jinlar jamlanadigan bo'lsa. Bir-birlariga yordamchi bo'lsa ham. Qur'oni Karim biz musulmonlar uchun nozil qilindi. Takror aytaman, bugungi darsimizda Qur'onning nima uchun nozil bo'lganligi haqida men to'xtalib o'tmoqchi emasman balki qur'onning fazilat taraflariga to'xtalib o'tmoqchiman chunki qur'onning nima uchun nozil bo'lganligi biz avvalgi darslarimizga kifoyalanadi musulmon kishi har bir harfi bilan savoblanadi hadis sharifda bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan har bir harfga o'n hasanot bilan savoblanishligi oyatlarni tafakkur qilib tilovat qilinishligini amal qilishlik uchun tilovat qilinishligi maqsadida bo'lgan tilovatning har bir harfiga o'ntadan hasanot kitoba qilinadi chunki qur'onning tadabbur uchun nozil qilinganligini qur'on oyati o'zi ochiq suratda bayon qiladi kitabun anzalnahu ilayka ليدبروا آياته وليتذكر ulul albab bu biz kitobni sizga tushirdik mubarakun kitobun anzalnahu ilayka mubarakun muborak kitobni tushirdik odamlar oyatlarni tafakkur qilishliklari uchun va aql egalari tazakkur qilishliklari uchun tadabbur va tazakkur agarchi bir ma'noda bo'lsa ham lekin tadabbur ma'nolarni tushunish va tavakkur bundan ta'sirlanib ta'sir alomatlari o'zida ko'rinishidir qur'oni karim musulmon kishi uchun amal qilmoqligi uchun nozil qilindi qur'on halol degan narsani halol deb bilmoqligi kerak qur'on harom degan narsani harom deb bilmoqligi kerak qur'onni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu biz tafakkur va qur'on halol degan narsani halol deb bilishligimiz va harom degan narsani harom deb bilishligimiz kerakligiga agar biz bu e'tiqodni qur'on tilovatida o'zimizga joylamasak qur'on bizning zararimizga hujjat bo'lib qolishligi alloh saqlasin mumkinligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom muslim o'zlarining jomi sahiylarida keltirgan hadislari dalolat qiladi aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam al qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'on seni foydangga hujjat va zararingga hujjat agar qur'onni harom degan narsalarni harom demasdan bo'lgan majlislarda biz soddaroq shaklda aytsak tilovat qilib xorlasak qur'onni biz qur'on bizni zararimizga hujjat bo'ladi buni yana ochiqroq qilib aytsak qimor majlislarida mast qiluvchi ichimlik ichilgan majlislarda qur'oni karimni poymol qilingan majlislarda biz qur'onni tilovat qiladigan bo'lsak qur'on bizning zararimizga hujjat bo'ladi birodarlar alloh subhanahu va taolo qur'onni o'qib amal qilgan odamga dunyoda adashmaslikni va oxiratda badbaxt bo'lmaslikni va'da qildi kafil bo'ldi mening hidoyatimga deydi alloh taolo kimki ergashsa ya'ni hidoya qur'oni karimga kim ergashsa adashmaydi u badbaxt bo'lmaydi qiyomatda adashmaslik dunyodagi adashmaslik zalolat bu hidoyat birodarlar bu dunyoda qiyomatda endi baxt saodatlik va badbaxtlik ikkita narsa. Dunyoda Qur'onga ergashgan kishi adashmaydi va Qur'onga ergashgan kishi oxiratda badbaxt bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bu. Albatta va'dasi haq. Alloh taolo Qur'oni Karimni ruh dedi. Ruh insonning jasadiga kirib, unga hayot bag'ishladi. Qur'on ruhdir, haqiqiy insoncha yashashlik hayotiga ruhdir kimga kim qalbiga qur'on kirmagan bo'lsa u haqiqiy hayot bilan yashamaydi استعيذ بالله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم mana bu joyda qur'oni karimni alloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga biz tushirdik ruhni tushirdik deyapti ruh haqiqiy musulmon hayotiga qur'on ruh bo'ladi qur'on takror aytamiz insonni qalbiga joylanmagan kishiga nisbatan u odam go'yoki haqiqiy hayot unga nasib bo'lmaydi alloh taolo mana shu oyatni o'zida nur qildik sizga buni nur qildik deyapti nur hidoyat yo'lni topishlik yorug'likka bog'liqdir olloh tarafiga bo'lgan yo'lni topishlik ham qur'on nuriga bog'liqdir qur'onning nuri bilan bo'lgan kishi olloh tarafiga bo'lgan yo'lga hidoyatlanadi qur'oni karimni bir necha nomlar bilan nomlangan buni ham bilishligimiz modomiki biz ya qur'oni karim nozil qilinar ekan buni ham bilmoqligimiz kerak qur'on deb nomlandi billah بل هو قرآن مجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم va boshqa oyatlarda Alloh tarafidan bizga bu tushirilgan muqaddas kitobni Qur'on deb nomlandi. Qur'on ba'zi kishilarning tavjihlarida o'qilinishligi uchun qur'on qaraa ma'nosida olingan bo'lsa ba'zilar qiron ya'ni hukmlar qissalar mavizalar, masallar hammasi bir biri bilan birlashtirilganligi uchun qur'on deyilgan deb tavjih berishadilar furqon deb nomlangan alloh subhanahu va taolo o'zining bandasiga furqonni tushirdi furqon haq bilan botilni ajratganligi uchun furqon nomi bilan nomlangan dunyoda haq bilan botilni ajratadigan bitta me'yor bor u me'yor qur'ondir va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari shu qur'onning tasviridir birodarlar shuning uchun Qur'on haq degan narsa haqdir, Qur'on botil degan narsa botil deb bilmoqligimiz kerak. Modomiki islomni biz da'vo qilar edik bo'lsak. Kitob deb nomlandi. Birinchi mana sura Baqarada Sa'id billah Alif Lam Mim Zalikal kitob. Kitob deb atalishlikka loyiq bo'lgan narsa Qur'ondir. Qur'oni Karimni zikr deyildi bir nomidan bittasi va innahu lazikrul laka va liqawmika va sawfa tusalun bu Qur'on sizga va sizga ergashgan qavm ya'ni jamoangizga zikrdir dedi Alloh taolo zikr bu sharaf va eslatma ma'nolarini tusalun. ular kelajakda so'ralishadi qur'onga amal qildingizmi yo'qmi degan savol bo'lib so'raladi bu qur'on tazkira bu halol haromni eslatuvchi haq botilni eslatuvchi bu narsadan kelajakda so'ralasizlar deyapti alloh taolo alloh subhanahu va taolo ulug' sifatlar bilan qur'onni sifatladi nur dedi hidoyat dedi rahmat dedi shifo dedi va maiza dedi va aziz dedi muborak dedi bashorat beruvchi, ya'ni itoat qilganlarga, Qur'onga itoat qilganlarga jannat xabari bilan xursand qiluvchi va nazir dedi. Qur'oni Karim Qur'onga itoat qilmaganlarni jahannamga o'tin bo'lishlikdan ogohlantirishlik uchun kelganligi va shunga o'xshagan sifatlar bilan sifatladi. Sa'id billah ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min robbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين qur'oni karim bu yerda mana qalblardagi kasalliklarga nifoq shirk butun islomga zid bo'lgan axloqlarga shifo dedi demak biz qur'oni karimning mana bu sifatlar bilan sifatlanganligi ulug' muqaddas kitobimiz ekanligiga dalolat qiladi men shu o'rinda ulamolarning qur'oni karimning suralariga va hamda oyatlariga hatto so'zlariga harflariga e'tibor berganlik hatto son jihatidan ham bo'lgan taraflarga e'tibor berganligiga to'stalib o'tmoqchiman bu narsalar ko'rinadiki bizning ulamolarimiz qur'onni o'qib va qur'onning ma'nolarini o'rganib bunga amal qilib hatto qur'onning boshqa bir sirlariga ham diqqat berganligiga dalolat qiladi alloh subhanahu va taolo mana surai hijrda biz qur'onni o'zimiz tushirdik va uni o'zimiz saqlovchimiz dedi hozirgi vaqtgacha biz bilamizki qur'onga dushmanlarning son sanoqsiz bo'lishligiga qaramasdan alloh subhanahu va taolo o'zi saqladi qur'oni karimning suralari bir yuz o'n to'rtta suradir birodarlar surai fotiha birinchi sura bo'lsa sura suratul Nas. Qur'onning hatto oyatlari haqida Makkadagi ulamolar oyatlarini qancha deganligi, Kufadagi ulamolar, Basradagi ulamolar va Sham ahlidan bo'lgan ulamolar oyatlarning sonini aytishganlar. Oyatlarning birodarlar soni aniq biror gap tutib yetmagan darajada saqlanib qolgan lekin sonlarida bo'lishligi ba'zilar ba'zi oyatlarni bir oyat desa ba'zilar shu oyatni ikki oyat deb bayon qilishlik bilan sonlarda farq bo'lgan misol qilib olganimizda billah surai fotiha yetti oyat muttafaqun alayh ba'zilar shu bir oyat bo'lib bu alon ikki oyat deb shuning uchun bir kichkina belgi ham qo'yib qo'ydinglar. ba'zilar bo'lsa shu ikkalasi bir oyat deyilganda bismillahi rohmanir rohim bir oyat bo'lib sura avvalda bismillahi rohmanir rohim bilan yetti oyat deyishgan ba'zi ulamolar bo'lsa takror aytamiz sura avvaldagi bismillahi rohmanir rohim sura Fatihani oyatidan emas balki bu yetti oyat bo'lishligi mana bu tarafdan deb hisob qilishganlar shuning uchun yana ba'zilarni ko'nglida bir shubha bo'lib qolmasligi uchun shuni aytib qo'yyapmiz makkadagi ulamolar qur'on oyatlarini 6219 oyat deyishadi ko'padagi ulamolar olti ming ikki o'ttiz olti oyat deyishadilar basradagi ulamolar olti ikki oyat deyishadi shomdagi ulamolar ba'zilari olti ikki yigirma oyat desalar ba'zilari olti ikki yigirma oyat deyishadi ya'ni takror aytamiz oyatlarning sonidagi farqlikni ma'nosi hozir aytib o'tganimiz birontalari Qur'on ning kalima va harflarning sonida ixtilof qilishmaganlar. Oyatlarning bo'linishida ba'zi fikrda shu sonlardagi ixtilofning sababi hozirgi darsimizda aytgan ma'nodir. Qur'on kalimalari 77439 ta kalima so'z bor Qur'onda deyilgan. Va harflar soni bo'lsa uch yuz qirq ming yetti yuz deyilgan shunda hamma ulamolar mana shu harfini sonida ittifoq qilishganlar o'ttiz yuzga qur'oni karim mana hammamizga ma'lum bilingan ya'ni boshqa bir hamma qur'oni karimni olib ko'rilsa o'ttiz yuzga bo'linganki ulamolar bu taqsimlarni allohni rahmati bo'lsin hammalariga mana bu o'ttiz juzga bo'lishib hamma suralarning bo'linishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan bo'lgan qur'oni karimning hatto makkada tushgan oyatlarning soni qancha va madinada tushgan oyatlarning soni qancha bu ham ko'rsalik ulamolarning hisobiga qarab ko'palik ulamolar 6236 oyat deyishganlar. Shunga binoan 4475 oyat janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka da turganlarda nozil bo'lgan. 1761 oyat Madinada turganlarda nozil bo'lgan. Makka da payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim nozil bo'lib turib turgan vaqtlarni 12 yil 5 oy 13 kun deyshadilar. Madinada turgan vaqtlar bo'lsa 9 yil 9 oy 9 kun deyshadilar. Mana bu narsa Qur'oni Karim haqidagi bizi ahli islom ulamolarining qanchalik bir daqiq e'tibor bilan kuzatganliklarini bizning tariximizni yozishlikka kuchli jihozlar bo'lmagan vaqtda ham musulmonlar o'zlarining muqaddas kitoblariga qanchalik haris bo'lib shuni saqlab qolishganliklariga dalolat qiladi biz ahli islom bu ulamolarimizning qur'onga nihoyatda bir daqiq qarashlari bilan bu faxrlanmoqligimiz kerak qur'oni karim Suralarni ulamolar to'rt qismga bo'lishadilar. Birinchi As-Sab'at Tuyal, ya'ni uzun 7 ta sura. Sura Baqara, Sura Ali Imron va Sura Nisa va Sura Moida, Sura An'am, Sura A'raf hisoblanadi. Va 7-si Sura Anfaldir. Ba'zilar sura Anfalni baroat bilan birga deyshadilar, ba'zilar sura Anfal faqat o'zi deyshadilar. Ikkinchi taqsim ya'ni yuzliklar degan ma'noda. Mi'un deyiladi arab tilida. 100 oyatdan ortiq bo'lgan suralar yoki 100 oyatga yaqin bo'lgan suralar. Uchinchisi masani, ya'ni 100 oyatga yaqin bo'lgan suralar. To'rtinchisi bo'lsa mufassal deb ataladi. Mufassal sura hujrotdan surai fathdan keyingi sura surai hujrotdan to qur'oni karimning oxirigacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor asqadan rivoyat qilingan nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل dedilar tavrot o'rniga yettita uzun sura berildi menga zabur o'rniga 100 oyatlik suralar berildi injil o'rniga nasoniy 100 oyatga yaqinroq bo'lgan suralar berildi va mufassal aytib o'tdik sura hujrotning pastidagi suralar mufassal bismillahi rohmanir rohim bilan ko'p fasl fasl qilib ajratilganligi uchun mufassal deyiladi mana bu narsa bilan meni ortiq qilindi dedilar Demak, biz Qur'oni Karimni tilovat qilar ekanmiz. Qur'oni Karimning tilovati eng komil holatda bo'lishligi, tahoratlik bo'lgan holatda, qiblaga qaragan holatda va eng afzal vaqtlarni maqsad qilgan holatda tilovat qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Eng afzal vaqtlar kech kechasigi vaqt va shomdan keyingi va tongdan ertalabki namozdan keyingi vaqtlardir qur'oni karim mana qila. kechqurundagi qur'on tilovatini qiyin ekanligini va bu ajri ko'p ekanligiga mana bu oyat ishora qilyapti Inna al-fajri kana ya'ni fajr bu subhidan keyingi vaqtni tilovatida maloikalar hozir bo'lishligiga ishora bo'lyapti o'zi mutlaqo qiroat har qanday holatda joiz bo'lsa ham yaxshi holatlarni maqsad qilinmoqligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih sobit bo'lganki la hasada illa fisnatayn rajulun atahu Allohul Qur'ana فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار imom buxoriy va imom muslim rivoyat qilganlar ikki narsagagina qattiq bir orzu qilsa bo'ladi bir kishiga alloh taolo qur'on bergan bo'lsa va shu qur'onni kechayu kunduzda yaqumu bihi qur'on bilan qoyim bo'lsa ya'ni Qur'onga amal qilgan bo'lsa, Qur'onni barpo qilgan bo'lsa, kecha-yu kunduz ham tilovatini, ham tadabburini, ham amalini barpo qilgan bo'lsa. Ikkinchi hasad qilib orzu qilinadigan odam Alloh taolo unga mol bergan bo'lsa, bu molni ertayu kech doim sarf qilib yurgan bo'lsa, Allohning yo'lida. Alloh subhanahu va taolo mana hadisi qudusiyda Qur'on bir odamni doim tilovat qilishlik bilan mashg'ul bo'lib Qur'onda duo qilishlikdan, Allohdan bir narsa so'rashlikdan o'rniga ham tilovat qilgan bo'lsa, u so'ragan odamlarga bergan narsaning afzalini berishligini hadisi qudusiyda bayon qilingan. Imom Tirmiziy ning Jami' as-Sahihlarda rivoyat qilinganki, olib kelingan hadis Man shaghalahul quran an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti sa'ilina. Qur'on bir odamni mendan so'rashlikdan mashg'ul qilib qo'ysa deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi qudusiyda Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilyaptilar. Men unga so'rovchi odamlarga beradigan narsaning afzalini beraman. Alloh vafabul kalamillahi ala sairil kalam kafabullillahi ala xalqihi. Allohning kalomini boshqa kalomlardan ortiqligi Allohning o'zini maxluqlaridan ortiqligiga o'xshagandir. Qiroat hozirgi vaqtda birodarlar ko'p beparvolik borligiga, hammamizda ham beparvolik borligi uchun Qur'onni fazilatlari haqida o'qishlikka men majbur bo'lib chunki birinchi biz Qur'onga yaqin bo'lishligimiz Qur'onni to'g'ri tilovat qilishligimiz. Chunki Qur'oni Karimda varattilil Qur'ana tartila Qur'onni nihoyatda to'g'rilab o'qishlikka biz ma'mur bo'lyapmiz. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا زينوا القرآن بأصواتكم imom ahmad rivoyat qilganlar musnatlarda sunan abu Dawudda va sunan ibn mojada keltirilgan doramiy ham o'zlarining hadis to'plamlarida keltirilganlar qur'onni ovozinglar bilan zinatlaylar. ya'ni pokiza chiroyli qilib o'qishlikka ma'mur bo'lyapsiz biz avvalgi musulmonlar qur'oni karimga bular e'tibor berishliklarining faqat takror aytamiz ba'zi farqlarni hozirgi bizni birinchi bosqichimizga kerakli bo'lgan tomonga to'xtalib o'tyapmiz ularning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana rivoyat qilinadiki Oyishonamiz rivoyat qilganlar kana xuluquhul qur'on payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulqlari qur'on bo'lgan nimaga buyurgan bo'lsa bu buyruqni qilardilar qaytargan narsalardan qaytardilar va qur'on odobi bilan odoblanardilar ashoblar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib mana bu narsa shu xulqlarni hammasini o'zlariga olishardilar hammalarining qur'onga e'tiborlari o'rganishlikka e'tiborlari shu darajada bo'ldiki turmush qilishgan vaqtlarida qur'onning ba'zi suralarini turmush qilinayotgan ayolga o'rgatishlik mahr hisobiga ham hisob qilindi Ya'ni Qur'oni Karimning tilovat va tadabbur va amalini o'rgatishlik turmush qilayotgan ayolga beriladigan mahr hisobini ham qilindi birodarlar. Demak, bu narsa ko'rsatadiki, Qur'onga bo'lgan o'rganishlikka bo'lgan e'tibor shu darajada bo'lgan. Va bu narsa shuni ham ko'rsatadiki, ayollarning va qizlarning ota-onalarining Qur'onni o'rganishlikka bo'lgan e'tibor shu darajada bo'ldiki, u hamma dunyoni o'rniga shu Qur'ondan suralarni o'rganishlik mahrga qo'yilishlikka rozi bo'ladigan darajaga chiqdi. Bu narsa umum aqtorni Qur'onga bo'lgan e'tiborning qanchaligiga dalolat qiladi. Va kitalarda Qur'oni Karim mana o'zida bayon qilingan ollohni rahmatini umid qilib ollohning azobidan qo'rqib kechalarida o'rindiqlardan yonlari uzoq bo'ladi deyapti alloh taolo kechqurunda kam ya'ni uxlashadilar saharlarda istig'for aytishadilar bu narsalar qur'onning shu vaqtlarda ahli jannat bo'ladi ahli jannatlarning sifatlarida kelyapti bu demak alloh taolo bunday bandalarni maqtayapti ashoblarning uylarini oldidan o'tgan kishilar xuddi asalarining tovush qilayotgan holatidek tovushni eshitishardilar qur'on bilan tilovat qilishligi bilan masjidlarda ular Qur'on tilovat qilishayotganlarida xuddi akalarining tovushidek tovush kelib turardi. Alloh taolo shuni ko'rishlikni ham nasib qildi. Sunnatga muvofiq bo'lgan ba'zi bir masjidlarda bo'lganimizda shu masjidda jum'adan ilgari kelinganda shu uy to'la akalari hozir uchyapti deydigan bir tovush bilan hamma Qur'on tilovati bilan avrab turibdi birodarlar. Qur'oni Karim Qur'onni o'qib dunyoda amal qilgan kishini shafoat qiladi hadis sahih hadislarda kelganki imom muslimning jomi sahiylarida qur'onni o'qinglar chunki qur'on qiyomat kuni qur'on ahlini shafoat qilib keladi يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما imom muslim jami sahiylardan qur'oni karimni qiyomat kunida ahli qur'onni olib kelinadi ya'ni dunyoda amal qilgan ahli qur'onni ahli qur'on kim qur'onni o'qib amal qilganlar birodarlar shuning uchun ba'zi odamlar davo qilib qolmasligi uchun bo'lsa kerak mana bu hadis sharifda bayon qilinyaptiki ahli qur'on kim dunyoda amal qilgan Shular ahli Qur'onlar birodarlar. Shularni ot kelinadi. Bularning oldida sura Baqara bilan sura Oli Imron bularni himoya qilib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarning eng yaxshisi degan savollarning bittasiga xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu" dedilar. Sizlarning eng yaxshilar Qur'on o'rganganinglargina deb qo'ymadilar. Qur'onni o'rganib boshqaga o'rgatganinglar. Demak, odamlarning yaxshi bo'lishligi uchun ikkala sifatni egallamoqlik kerak. Qur'onni o'rganib va boshqaga o'rgatmoqlik kerak. Imom Buxoriy rivoyatlarida Man al Qur'ana fastabharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihi al-janna wa shaffa'ahu fi ashratin min ahli baytihi kulluhum qad wajabat lahum nar. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Kim Qur'onni o'qsa, uni qalban o'qiy olsa ya'ni uni qalban o'qiy olsa to'la qur'onni o'ziga ko'targan bo'lsa halolini halol deb isbot qilsa haromini harom deb isbot qilgan bo'lsa alloh taolo shu amali bilan qur'on bilan jannatga uni kirgizadi va uning o'zining ahli baytlaridan o'n kishiga shafoat qilishlikka izn beradiki bu o'novlari iymon bilan o'lishganu lekin gunohlari ko'plik sababli jahannamga tushishlari muqarrar bo'lgan kishilarni o'ntasini shafoat qilishlikka izn beradi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki deb من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا sunan abu dovudda keltirilgan hadis sharif va hokim o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar qur'onni kim o'qisa va amal qilsa ota onasiga qiyomat kuni toj kiydiriladi uning yorug'ligi dunyo uylariga nurini sochib turgan oftobning nuridan yorug'roq buni qur'onga amal qilgan odamga ota onasiga shuncha mukofot bo'lsa o'ziga nima gumoning bor o'ziga bundan ham yaxshi mukofot bo'ladi dedi imom bu shotibiy o'zlarining shotibiylarida shuni bayt qilib هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا ya'ni mana shu ma'noni shu bayt kirib joylaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qur'onni o'qish va uni masjidda o'rganishlikni fazilatini bayon qilib shunday dedilarki abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إمام مسلم حديث bilan keltirganlar bir jamoa albatta bir kishi demayaptilar bir jamoa ollohning baytlaridan bir baytda ya'ni masjidda to'planishgan bo'lsa ollohning kitobini tilovat qilishsa va o'zlarining o'rtalarida o'rganishsa o'rganish nima bilan bo'ladi birinchi tilovatni tuzatishlik bilan Masalan, bir kishi o'qisa, ikkinchi kishi shuni qaytarib o'qishligi. Va shun bilan boshqa ham shuni tuzatib olishligi. Mana bu mudorasa. Shu mudorasa bilan ikkinchi buning tadabbur, ma'nosini o'rganishlik va shuni amalimiz qanday shu Qur'onning shu oyatlariga deb mudorasa qilib o'rganishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga sakina, orom, bir rohat tushadi. Ikkinchi mukofot rahmat o'rab qamrab oladi. Uchinchi mukofot malaikalar ularni shunday o'rab olishadi. Alloh taolo bularni o'zini huzuridagi malaikalarga ham aytib faxrlanadi. Mana bu to'rtta mukofot birodarlar. Shu mukofot masjidda bo'lgan tilovatga aytilingan Biz buni majburmiz shunday hadisni shunday qayd qilingan o'ringa aytishimizga. Hatto hozirgi men buni aytib o'tmoqchi emasman. Biz bu hadis bizga kifoya qiladi, birodarlar. Bizga mana shu rahmat bo'lishligi, shu hadisni bilishimiz kifoya qiladi. Lekin hozirgi vaqtda ham ba'zi bir xabarlarga qaraganda shu pazarga chiqqan odamlar ba'zi o'rinlardan nur ko'tarilib turganligini ko'rishib, shularni tekshirilganda masjidlar ekanligi va shu yerda tilovat bo'layotgan masjidlar ekanligi ma'lum bo'layotganligini xabar berishyapti biz buni bunga biz buning uchun tasdiqlamaymiz bu hadis sharifni biz buni faqat rasulimiz sodiqul amin aytganliklari uchun tasdiqlaymiz lekin bularning biz kashflarigacha qarab turmaymiz buni ana bu narsa shu narsa masjidda bo'lishligi biz qur'onni mudorasa qilishligimiz tilovat bilan halqa bo'lib mudorasa qilishlarimizni masjidda holatlarni yo'qotmasligimiz kerak birodarlar mudorasa deganda bir oyatni bir kishi tilovat qilsa yo bir surani tilovat qilsa boshqa kishi ham buni birinchi harflarning mahrajdan chiqarishligini durustlab keyin buning ma'nolarini o'rganib bir birida kamchiliklarni to'g'rilashlik va uni ma'nolariga amal qilishlik haqida bir birlari bilan mudorasa qilishlik chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga jibril alayhissalom o'qib berganlaridan keyin shu narsani shu oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarib o'qirdilar birinchi nozil bo'lganda va shu imom buxoriy rivoyatlarida jibril alayhissalom ramazonda kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan qur'onni mudorasa qilishlik uchun kelardilar deganda u kishini tilovatlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tilovat qilganliklari rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qur'on ollohning bandalar bilan o'zini o'rtasiga aloqa bog'lab tortgan arqonidir bu ochiq bir nurdir dedilar qoidalik shifodir qur'onni ushlagan odamni qur'on saqlovchidir qur'onga ergashgan odamga najotdir qur'on egri bo'lmaydiki uni to'g'rilanishlikka hojati tushsa ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد qur'oni karim hech bir har xil fikrlarga egilib burilib ketmaydi qur'onning ajoyibotlari tugamaydi qur'on ko'p o'qilinishligi bilan eskimaydi har qanday musiqa izoalari har qanday kuylarni har qanday odamlar tarafidan aytilingan she'rlarni tarqatayotgan manzillar bu musiqani yozgan kishilar va hamda shu she'rlarni yozgan kishilar ko'p qo'yilmasligini tavsiya qilishadi nima uchun har qanday narsa ko'p qo'yilishligi bilan o'zining qadr qiymatini yo'qotadi uni har kim ham e'tiborga olmay qo'yadi mana bu narsani hozirgi ko'p johiliy she'rlarni ko'p kuylarga solingan nimalarni avvalda qiziqib eshitib keyin buni hamma uch deb yuborganligini hammamiz bunga guvohmiz birodarlar lekin bu narsa bir o'n yigirma o'ttiz eshitilishligi bilan shu holat vujudga kelib qoladi ba'zilar esa ikki uch yuztala qaytib shu narsani eshitmasam deydigan bo'lib qolinadi lekin bir kishi qur'oni karimning surai fotihani olib ko'raylik ertalabki farz bilan sunnatda to'rt marta o'qiydi kamida tushda bo'lsa o'n marta o'qiydi asrda to'rt marta o'qiydi shomda besh marta o'qiydi xuftonda vitr bilan qo'shganimizda bu to'qqiz marta o'qiydi nafl namozlarda o'qiganda hisobsiz bo'ladi lekin hech bir kishi xayoliga yana sura fotihani o'qiyapmanmi degan xayol kelganmas u yoqqa biror kishining hatto shu so'zni eslatmasangiz haqiqatda bu kelmagan ekan hayolimga degan so'z ham kelmaganligi haqida ham emas birodarlar qur'onning mo'jizasi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ko'p takror qilinishligi bilan eskimaydi biror kishi sura fotihani shuni yana o'qiyapman deb xayoliga emas birodarlar mana bu qur'onning mo'jizalarining ko'p mo'jizalari lekin oddiy bir biz tushunadigan umum xalq uchun tushunadigan mo'jizalardan bittasi undan tashqari qur'on hujjatdir burhan ya ayyuhannas qad ja'akum burhanun min robbikum ey odamlar rabbiylar tarafidan sizlarga hujjat keldi ko'ring umr bo'yi qur'on bilan kurashib maosh olib yashagan suyagi sim bilan qatigan va o'zining farzandlarini ham qur'onga qarshi kurashtirib farzandlarining suyagini qatirayotgan odamning qur'on eshitib turganday holatiga bir qarang shunda qandaydir uni bir haybat olib xomush turganligini guvoh bo'ladi o'zi qur'ondan biror kalimani ma'nosini ham bilmaydi va uning o'qiy olmaydi ham hayoti bo'yicha qur'onga qarshi kurashgan takror aytamiz suvagi shun bilan qatigan shuning maoshi bilan qatigan ammo qur'on haybati uni qur'on tilovatida olaveradi ulamolarning bittasi katta bir dengiz safarida yo'lga chiqqanligini o'zining kitobida hikoya qilib aytadi juma namozi kemada ketyapti, juma kuniga to'g'ri kelib shu juma o'qishlik uchun azon aytsan yetti kishi juma o'qiydigan odamlar tushdi qolganlar hammasi ibodatda yo'q odamlar har xil bir ziyoli har xil millatlar to'plangan kemada o'zlari hikoya qiladilarki umum odamlarga qur'onning burhon hujjat ekanligini olloh tarafidan ekanligiga qandaydir bir hujjat borki uni inson talaffuz bilan aytib berolmaydi juma namozini o'qishdan ilgari xutba o'qishlik shuni o'tishlik menga taklif qilingandan keyin odatda oddiy bir xutba o'qidim xutbada allohning kalomidan ba'zi oyatlarni o'qidim va shuni ma'nolarini tushuntirdim va hadis muboraklardan ham o'qidim shunda bir arab tilini mutlaqo bilmaydigan umr bo'yi islom nima ekanligini bilmagan bir ingliz ayoli namoz o'qib bo'lingandan keyin oldimga kelib ichi to'la qalbi to'la yig'i bilan ko'zidan yosh oqqan holatda hozir nima qildinglar dedi men bu oromda bilan turgan holatinglarni hech ko'rgan emas edim xususan shu gapirayotgan vaqtingizda shu gapingizni o'rtasida bir so'zlar o'tdiki men bu so'zlarning birortasini biror harfni bilmayman bu tildan lekin qandaydir qalbga bir hukmron bo'ladigan bir kalimalar o'rtada o'tdi deydi mana bu birodarlar qur'oni karimning kalimalariga ishora qilib aytmoqchi bo'lgan u mana bu oyatniki ya ayyuhannas ey iymon keltirgan kishilar emas bu oyatda ya ayyuhalladina amanu emas ya ayyuhannas odam deb ataladigan hamma maxluqqa xitobki ey odamlar sizlarga olloh rabbiylar tarafidan hujjat keldi mana bu qur'on olloh tarafidan ekanligi bo'lgan hujjatning belgilarining ba'zisidir abdulloh ibn masud eng qur'onga bo'lgan mehrlik bo'lgan kishilarning ustozlari va qurayshdek zolimlarga birinchi marta qur'onni eshittira olgan jasur sahobalardan bu kishi aytgan ekanlarki ilm o'rganmoqchi bo'lsanglar qur'onni o'zinglarga lozim tutinglar chunki qur'onda avvalgiyu oxirgilarning ilmi joylashgandir deb abdulloh ibn umar roziyallohu anhu aytgan ekanlar kim qur'onni jamlagan bo'lsa juda katta bir narsani o'ziga ko'tarib olibdi degan ekanlar buning aksini ham bilmoqligimiz kerakki dedilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qildilar imom muslimning jomi sahihlarida ichida qur'ondan bir narsa bo'lmagan kishi xarob uyga o'xshaydi dedilar demak biz qur'onning ba'zi bir qismini yod bilmoqligimiz kerak sura baqarani yod qilinglar dedilar bunga o'rganinglar sura baqarani chunki bu sura baqarani o'rganish barakot dedilar buni dankasalar bunga qodir bo'lmaydi dedilar sura baqarani yod qilishlikka harakat qilishar ekanlar yod qilish takror aytaman o'zinigina o'rganib qo'yishlik emas birodarlar ashoblar o'n oyatni o'rganib amal qilishib keyingi oyatni yodlashar ekanlar abdulloh ibn amar sura baqarani to'rt yilda yod qilgan ekanlar yod qilib nihoyatda dankasalik bosqichidan chiqdim deb ya'ni to'rt yilda yod qilishliklarini siri shuki har bir oyatni o'qib o'rganib shunga amal qilib o'tgan ekanlar va shu dangasalik bosqichidan chiqish rasululloh sollallohu alayhi vasallam dangasalar bunga qodir emas deganlar deb shuni o'zlarini ehtiyot qilib to'rt yilda o'rgangan ekanlar abdulloh ibn umar shuni o'rganganliklarini buni siri albatta birinchi o'qib uni tadabbur qilib va bunga amal qilishlik bo'lganligi uchun to'rt yilda o'rganganlar alloh subhanahu va taolo hammamizga ham qur'onga bo'lgan muhabbatni oshirsin va shu qiroatlarni sahih qilib o'qishlikka alloh o'zi tavfiq bersin tadabbur bilan o'qishlikka tavfiq bersin va amal qilishlikka qur'onni nozil bo'lishligidan bo'lgan asosiy g'oya amal qilishlikka ham alloh taolo tavfiq bersin ba'zi kishilar avvalda bir xat yozishgan edilarki bu sahobalarning bu tarjima ahvollari haqida o'qib berilayotgandi o'qib berilmay qo'ydi yo sahobalar tugab qolishdimi degan bir savol bergan edi shu savolga javob qilishlik uchun sahobalarning ba'zilarini masalan o'qib berishligimiz kerak bo'lib qolgan edi sahobalarni tarixlarni o'qiyotganimizda tugab qolgan emas edi lekin sahobalarning tarixlarini o'qib berishligimiz bir havasga o'xshab qolayotganga o'xshab o'qib bir maza qilib ketayotganga o'xshagan bo'lib qolganligi uchun men bir qisman to'xtatib qo'ygandim chunki sahobalarning hayoti nihoyatda bir jiddiy bir hayot bo'lgan ularning tarixini bir eshitib qo'yib ketaveradigan emas bu ularga nisbatan bir qadrlanish bo'lmaganga o'xshagan bo'lganligi uchun to'xtatib qo'ygandik chunki sahobalar din uchun mollarini jonlarini bergan zotlar har bir amallari mana o'zimiz eshitganlarimiz shunga dalolat qiladi biz biror bir sohasida o'xshashga qalbimizda bo'lib shuni eshitsak shundagina ta'sir qilishligi mumkin har shu talabga binoan avvalgi sahobalarning tarjima ahvollarida o'qib berilmagan aytilmagan ba'zilarning o'qib inshaalloh aytib beramiz mazmuni shundan iborat abdulloh ibn hazomata suhani roziyallohu anhu bu ulug' sahobalardan bu kishi umar ibn hattob davrlarida rum viloyatiga og'ir bir ma'rakalarda ishtirok etganlar va shu musulmon ashoblariga rahbar bo'lganlar rum viloyatiga borganlarida bu kishi shu rum bilan bo'lgan ma'rakada asir bo'ladilar asir bo'lganlardan keyin buning nasoro rum o'zining diniga kirishligini boshlig'ini kirishligiga harakat qilib, soki boshqalar ham ergashsa deb rum hukmdori nasoro bo'lsang yo'lingni xoli qilaman va juda ham seni hurmatlayman va senga juda izzat bilan shu izzat azizlik beraman degan vaqtida abdulloh huzofa nihoyatda o'zini oliy tutgan holatda bu so'zdan nihoyatda oriyat qilib o'lim sen meni taklif qilayotgan narsadan ming marta yaxshi dedilar shunda nasroniyaga ijobat qilgin inson birinchi bir taklifda sodda taklif qiladi asir bo'lib turgan odamning o'zi ajrabchi qutulib ketishligi ham katta narsa deb o'ylansa odamlar umumiy odamlarga nisbatan agar nasroniyani ijobat qilsang mulkimni yarmini senga beraman dedi birodarlar bu rum viloyatining hukmdorining mulkini yarmi bu katta narsa bu sultonligingni yarmi seniki abdulloh aytdilarki hamma mulkingni bersang ham va arablar ega bo'lgan hamma narsani bersang ham men bu dinimdan ko'z ochib yumguncha qaytsasan keyin o'zing yo'lingga tushib olaverasan desang ham qabul qilmayman dedilar unday bo'lsa seni qatl qilaman dedi bu ixtiyoring dedi va bir joyga osib u kishini yonlaridan tamom o'qini o'tkazib qo'llarini yaniga otib har xil shunday qo'rqita boshlashdi shunda bu kishi baribir beparvo turdilar va katta bir qozonga yog' quyib qaynatdilar va shunda u o'tni tagiga qozon tagiga o't yoqishdilarda hatto yog' nihoyatda qaynadi musulmon asirlardan bittasini olib kelib shu yoqqa tashlandi go'shti titilib suvagi shunday ko'rindi shunda abdulloh ibn huzofaga aytdiki endi nasroniyga kirasanmi bo'lmasam shu holing shu bo'ladi bundan ham qattiqroq bo'lasan dedi bu kishi undan ham qattiqroq so'z aytdilar shunda bu kishini olib kelishdilar olib kelishgan vaqtlarida ko'zlari namlanib yig'i keldi u kishi shunda ular bu o'limdan qo'rqdi degan gumonda endi podshohni oldiga olib kelishganda nasroniyani endi qabul qilasanmi deganlarda bu kishi qattiqroq so'z aytganlarda bo'lmasa nimaga yig'lading dedi aytdilarki men yig'lashimni sababi shuki hozir sen shu qozonga uloqtirilasan shu darrov o'lasan orzu qiluvdimki jasadimda qancha mo'y bo'lsa shuncha jonim bo'lsada bittadan shu uzoq vaqt o'lmasdan shu uzoq vaqt azoblansam ajr ko'p bo'lsa dedim dedilar shunda bu rum zolimi bu irodaga oldida yeyildida buni qilib yuborishlikka o'zining qalbiga alloh taolo bir haybat berdida bo'lmasam dedi seni qo'yib yuborishliging uchun bir boshimni bir o'pib qo'ygin men qo'yib yuboray dedi shunda abdulloh ibn huzofa aytdilarki bu meni qo'yib yuborishing bilan bunga rozi bo'lmayman hamma asirlarni qo'yib yuborsang musulmon asirlarni men o'paman shunda abdulloh ibn huzofar suhamiy roziyallohu anhu aytadilarki qalbimda musulmonlarning hamma asirlarni qutulishligi uchun bir boshini o'pib qo'yishimiz zarari yo'q deydida shunda boshlig'ini o'tdilarda bu kishi hamma asirlarni va bu kishini qo'yib yubordilar madinada musulmonlarga bu narsa ma'qul bo'lmadi shunda bu kishi nihoyatda o'zlari ishtihodlari bilan to'g'ri ish qildim deb kelganlarida umar hatto bu voqeani eshitdilar va ruburusda qozonda dog' bo'lib turgan qozonga tashlab iritib tashlangan musulmonni shunaqa bo'lganligini ko'rib boshqalarning xohishini naqd uchun bir rum hukmdori mingsiz shu boshini o'pib shu musulmonlar asirlarni olib kelganliklariga quvondilarda kim musulmon bo'lib bo'lsa hammada haqqi borki abdulloh ibn huzofani haqqi borki boshini o'psin hamma dedilarda o'zlari borib birinchi boshlarini o'pdilar abdulloh ibn huzofani boshini o'pish kerak dedilar borib boshqalar ham shunday qilishdilar ya'ni bu ishni to'g'ri bo'lganligini aytdilar sahobalarning mana bittalarining Bu o'zlarini qutulishligi uchun ham shu narsani qilmadilar, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham sahobalarning sarf qilgan bir hovuch pullariga sizlar Uhud tog'icha mol dunyolarni sarf qilsanglar ham barobar qila olmaysizlar. meni ashoblarimni so'kishdan tilinglarni tiyinglar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarim yulduzlarga o'xshaydiki qaysilar yerga sizlar to'g'ri yo'lni topib ketaverasizlar dedilar dini islom birodarlar o'yin kulgi bilan barpo bo'lgan emas dini islom albatta o'zining fidokorliklari bilan shunday sahobalardan shuning uchun ham har bir o'rinda biror bir musulmon bir so'zni aytmaydi magar ollohning rasulini ashoblariga allohning rahmati salomlari bo'lsin so'zi bilan tugatadi chunki ular mana shu qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning islom yo'lida barqaror qolishligiga namuna bo'lib ketgan zotlardir ular o'zlarining eng qimmat narsalari har qanday narsalarni ham bu yo'lda ayamasdan berishganlardir shuning uchun ham odam o'zi xohlasinu xohlamasin ollohning rizosiyu rahmatiyu salomi shularga bo'lsin deb o'zini so'zini tugatishlikka o'z o'zidan beixtiyor majbur bo'lib qoladi nima uchun bizlarning mana shu yerda musulmon bo'lib o'tirishligimizga shu zotlarning hissasi bor ikkinchi biz ibrat shuki har bir narsa olloh uchun bo'ladigan bo'lsa u narsa rum viloyatida bir chekkada bo'lgan bo'lsa ham tarixlarda kitob yozilmagan davrlarda bo'lgan bo'lsa ham kitoblarga oltin harflar bilan yozilib qolgan undan ham kitobda yozilgan gaplar juda ko'p birodarlar lekin u kitoblarni biroz harf taqaga olmaydigan kitoblar ko'p lekin u mo'minlarning qalbiga o'chmas harflar yozib qo'ygan mana bu nima uchun bu belgi shuki haqiqiy islom yo'lida amalning xolis bo'lishligining samarasidir bu degan haqda aytib bering desa odamlar uch narsada sharikdir meniki seniki bo'lishi kerak emas Suv oqim suvni misol navbatdan hamma foydalanaveradi. Kala, o'sib chiqqan ko'katlar, adirlardek bo'lgan hamma narsa sharik, hamma odam sharik. Bir odam egallab bunday chizib bir belgi qilib qo'ygan bo'lsa tegilmaydi. Bo'lmasam, yana elga uni boshqadan olishi mumkin. Shu ko'katlarda meniki seniki bo'lmasligi kerak. Nor, ya'ni o'tda tutandira qilib olib ketishlikda hamma sharik bo'laveradi degan ma'no. Bu shubhali narsa kelgan bo'lsa, shubhadan o'zingizni tiyishligingiz taqvodir mana Dedi savol qildi. buni bir odam kambag'al bo'lib o'zi dinsiz bo'lsa zakot bersa bo'ladimi debdilar dinsiz bo'lsa zakotni dinga kirib qolishligini umidi bo'lsa bersa bo'ladi endi insonlar payg'ambarlarning avlodidanmi dedilar dedi bizni nimada misol birodarlar payg'ambarlarning avlodi payg'ambarlarning nasabi bo'lgan kishilar nasabi bo'lgan kishilar ularning ba'zi biz hurmat qilamiz hurmat qilamiz agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni avlodiman deb ashyo'lda bo'lgan bo'lsa shuning uchun nima qilamiz arab tilini o'rganishlik birodarlar qur'on tili bo'lgani uchun harakat qilmoqlik kerak farzni deb biz farz deb ayta olmaymiz shuni qur'oni karimni o'rganishlik uchun o'rganmoqligimiz kerak